بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين अलाह ताला फरमाए थो त हाणे यूस अल जी कहाणी त यादि करो वक़्तु यानी उहो जॾहिं इज़ जी माना जॾहिं जॾहिं माना उहो यादि कर हाणे यादिगर ते अॻु में अर्ज़ु कयोसीं न हाणे पोइ छिक तव्हां घणी हिन ते न कजे मतिलबु त उहो वाकियो त ॿुध या यादि कर या तूं हुते हुएं या न हुएं मतिलबु त इहा ॻाल्हि पोइ तमामु डिघी थी वेंदी पूरी माण्हुनि में इख़्तिलाफ़ था थियनि पोइ जेका तव्हांखे सम्झ में अचे रसुला साहु सम उते हो मौजूदु या न हो पर अला चवे थो घणनि जॻहियुनि ते तूं हुते मौजूदु कोन सूरत आल इमरान में चईं तूं हुते मौजूदु कोन्हे जॾहिं इकलाम पे पक उछलिया त हुते मौजूदु कोन्हे हिन सूरत में बि छा आख़िर में ॿुधाईंदो तूं हुन मौजूदु कोन्हे जॾहिं हिन जहिड़ो पे कयो ॿाहिरि त कहिड़ो छा करियूं छा न करियूं त तूं हुते मौजूदु कोन्हे ज़ालिक़ कोने ही ई हिकु पोइ हिन मतिलबु त पोइ पर पोइ इल्मु जेको नबीअनि जो आहे सो वॾो आहे ऐं पंहिंजो रसोलासम रुहानी अथसि किथे हो छा हो कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ हाणे हीअ ॻाल्हि खे एॾो छिकिजे हिकिड़े पासे जो हू माण्हू चए वञ सम्झ नथी अचे होॾां होॾां हीअ ॿई धुरियूं जेके आहिनि हाणे इहे ख़तरनाक हिकु ॿिए खे काफ़र थियूं चवनि पंहिंजो हू चवंदो हीअं थिए त बसि इहा सभु ॻाल्हि ताईं मञो इहे सभु ॻाल्हि मञ शरीत जे हिसाब खां इहो कोन असीं सभु ॻाल्हि मञूं त हा हज़रत यूसुफ़ल इस्लाम फलाणे ज़माने पैदा हो ऐं उहो उनजो रूह पियो हलियो ऐं सभु ॻाल्हियूं उनखे ख़बर हुयूं या हज़रत मोहम्मद सलाहु हीअं भला फलाण पोइ इहो मतिलबु त उहे की पाबंदी कान्हे का शरीत जी पाबंदी तव्हां शरीयत इहो आहे जेको हिन में लिखियो पियो आहे उहो तव्हां मञो पोइ हाणे रुहानी तरह सां तव्हीं मञो था अलमदाबाद तमामु सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजे लाइ जेके इल्म वारा आहिनि उहे उन लेवल ते हाणे ई बि अरबी मनसूर मसूर पोइ ई त माण्हू कुसी वियो हलिया सरवर्दी शाहाबुद्दीन सरवर्दी उमिरि जेको आहे तमामु भलो माण्हू तमामु सुठी ॻाल्हि हीअ असांजे मखदूम नुंहुं वार हाला हाला वारनि जो वॾो आहे बुज़ुर्ग आहे हुननि जो इनजो औलादमान ई हालाई पंहिंजा ज़करिया वारा बि शायदि इन मज़ा आहिनि पंहिंजा मुल्तान वारा इहे इन्हनि वञा आहिनि पोइ उनखे त उन उन ज़माने आलमनि मारे छॾियो की बाबा तूं हल हल पंहिंजो पाण चयो सभु को माण्हू शहीद थियणु कोन थो छा पई वरी शायदि जेकॾहिं मिले नसीब अलाह ताला वटां लिखियलु हुजे त पोइ त हाणे पंहिंजी ॻाल्हि आहे पर हाणे अहिड़ी ॻाल्हि बि डिघी हली हलियो वञिबो हुन में पोइ माण्हुनि खे सम्झि में ईंदी कोन पोइ चवंदा आहे बाबा हिनखे क़तल वञो पोइ अहिड़े हिन मूंसां ॻाल्हि खे छिक हाणे एतिरी न कजे पर बहरहाल इहो इज़ जी ॻाल्हि को कईस यूसुफ़ यूस लियाबी ऐ जॾहिं चयो यूसुफ अल इस्लाम खे यूसुफ अल इस्लाम खे पंहिंजे पीउ खे लियाबी या अब थिए इन रायत आद अशर रखो कबर मूं ॾिठो आहे मूं छा ॾिठो आहे ख़्वाबु ॾिठो आहे पाण चवंदा आहियूं ख़्वाबु ख्वाबु ॾिसो न ॾिठुमि त ई मतिलबु त ख़्वाबु जॾहिं बयानु कबो आहे त हुनजी हिकिड़ी ॿोली हिकिड़ी पंहिंजी थींदी आहे पंहिंजो चित्र इन राय थियो आहे ॾिसां थो राइत ऐं पंहिंजो हिते सूरत पंहिंजे रसोल बनी सूरत का बनी साहिल में जॾहिं ॿुधाए थो पंहिंजो मौज पंहिंजे महिराज जो ख्वाबु महिराज जी ॻाल्हि थो ॿुधाए पोइ हुनजो ज़िक्र वरी ॿिए हंधि अचे थो त तोखे जेको ॾेखारियोसूं पाण हाणे राइत जी माना ॾेखारियो पाण हिन में ख़्वाब जो लफ़्ज़ु अचे कोन थो त मूं ॾिठो त ईअं कोन थियो मूं ख़्वाब में ॾिठो चई ख़्वाब तूं मूं ॾिठो त इस्काल यूसुफ़ अबीअ या इसकाली मूं ॾिठो त इन इन इन मूं ॾिठो त अशर यारहं कोकबनि यारहं कोक बि ॼण इशारो आहे हिन जे पंहिंजे यारहनि भाउरनि ॾांहुं उहो शम्स वल कमर शम्स सिज चंड जेको आहे ॿई राइतु हुज ॾींहुं ॾिठुमि हुननि खे त सॼ था कनि मूंखे ली साज ॾीं काल इहा नई हाणे हज़रत याक़ूब या खे ख़बर पइजी वई ॻाल्हि किथे वञी पियो थी आहे उहो यकदमि पहिरीं ॻाल्हि जेका ख़्वाब जी इंटरप्रिटेशन ॿुधाइण खां अॻु में का ॻाल्हि थो करे हाणे हनसर हज़रत यू यूस वारे साहब जॾहिं ख़्वाब जी इंटरप्रिटेशन ॿुधाईंदो क़ैदियुनि खे पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो इंट्रोडक्ट्री बाबा हीअ ॻाल्हि हीअं आहे पोइ ॿियो ख़्वाब पोइ पंहिंजो बादशाह सलामत खे ख्वाब ॾियो त बि अॻु में ई ॾियारे थो मोकिले पर चए थो हीअं हीअं करियो हीअं करियो पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां काल या बुन हे मुंहिंजा पुटा प्यारा पुटड़ा बुनैया तमामु सुहिणो मिठड़ो जेको सिंधी में जे पुटु मुंहिंजा पुटु नंढड़ा मुंहिंजा पुटा प्यारा पुटु अहिड़े नमूने लफ़्ज़ आहियो या ऐं ॿियनि हंधि बनई ॿ दफ़ा अचे थो वरी बि उन में बनई आहे हिते बुनई आहे पंहिंजो फ़र्क़ु रखिजे हृदयनि में काल या या क तख़ इखवतिक ॿाहिरनि खे तूं इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ तुंहिंजा ॿार जेके आहिनि इन्हनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजा अरे ही ख़्वाबु आहे ऐं कंहिंखे ॿुधायां त छा न अचे छो छो मतिलबु हुन पुछो कोन वीचारे ॿार ग़ला ते कई यकीदा तूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु ठाहु ठाहींदा मकर कंदा तुंहिंजी मदद छा कंदा तोखे मारण जी छो जो भाउ हुन में ख़ुशूमत थींदी हुन में जीअं हसद थींदो सार थींदो तुंहिंजे ख़िलाफ़ु जीअं तूं हिनखे इहो ख़्वाबु तूं ॿुधाईंदे ख़्वाब जी माना आज़त याक़ूब अलाम खे सम्झ में अची वई त हीउ जेको आहे छा ख़्वाबु आहे ऐं हीअ भाउरनि जा जेके हसद कंदा छो जो हिन खां सभु वॾा आहिनि हीअ सभई वॾा हज़रत बिनयामीन जेको आहे सो पोइ उन वक़्तु पैदा थी चुको आहे ख़ावे वक़्तु या मतिलबु छा आहे पोइ पैदा थींदो बहरहाल राहिल जा पुट राहिल जा अलह इस्लाम जा पुट अलॻि आहिनि ऐं हू पंहिंजा जेके आहिनि हज़रत लिया अलाम जा पुट अलॻि आहिनि सम्झो उहे तुंहिंजो वरी जीअं पुट पुटु थींदा आहिनि पाण वटि सिंध में उहो हिक ॿिए खे मतिलबु त कहिड़ो को भाईंदा कोन या छा हिकु कहाणियूं अहिड़ियूं आहिनि पोइ हाणे के त भाइनि बि था अहमद तमामु सुठी ॻाल्हि आहे पर पोइ पोइ के ॻाल्हियूं उर्दू जा किताब अॻे ज़माने में लिखबा हुआ जेके अलाए केरु केरु लिखंदा हुआ त उन्हनि में इहो हूंदो हुओ त सुतल आहे भाई इहे का फलाण थी रहे अहिड़ो सां बर्ताव था कनि ईअं था कनि हू था कनि पोइ सुतलनि में इहो थींदो आहे पंहिंजो हिकिड़ो कीनू या हसद या सार छा पर जीअं इहो ख़्वाबु न ॿुधाइजांइ पंहिंजे भाउरनि खे इन शैतान हाणे उतां शैतान ॾांहुं उन ॻाल्हि खे पंहिंजो इशारो कयईं त शैतान कंदो हुयो हिन शैतान लिल इंसान अदूब मुबीन बेशक शैतान जेको आहे सो इंसान जो पंहिंजो पधरो दुश्मन आहे मतिलबु उहो सवार पैदा कंदो माण्हू दिलि में कोन्हे पर अलाह ताला हुननि खे इजाज़ ॾेई छॾी आहे पाण शे था जी ॻाल्हि अॻु में करे चुका आहियूं पुलिस खे इजाद ॾेई छॾी पर वञी तूं माण्हुनि जे दिलि में विश्वसार विझु अॻियां फिरी अची पोयां फिरी अची साम्हूं फिरी अची पोयां फिरी अची हुनजे थाजे खां खाॿे खां पंहिंजा खयल पंहिंजा घोड़ा पंहिंजो घोड़ा सुवार पंहिंजा प्यारदार लश्कर हुन ते हमिलो कर जीअं वणे थी तूं हुननि खे पोइ हीअ हमिलो करे थो पंहिंजो शेदान जेको आहे सूरत फ़लक ऐं सूरत अनास जेको आख़िरि में पढ़ूं था पाण हुन में सभई ॻाल्हियूं वरी उहो बि शैतान आहे जेको हटी थो वञे विश्व हटी थो वञे खनास इन करे खनास इन करे जो विझी वियो वरी हटी थो वञे पोइ हाणे हिनखे शैतान विझंदो दिलि में त इन करे ॿुधाए थो हज़रत याकूबर सां त तूं पंहिंजे ॿारनि खे इहा ॻाल्हि न ॿुधाइजांइ हाणे पोइ कशफल इसहार वारो साहिबु चए थो पंहिंजो रशीदारी जो शागिर्दु आहे चए हू हरत यूस इस्लाम जेको आहे सो मायूस थियो त अहिड़ी ॻाल्हि मूंखे छो थो चए त पंहिंजो ॿारनि खे न ॿुधाइजां त पोइ ॼण थोरो दिलि में हुनखे जीअं चइबो आहे मुंहुं हुनजो लही वियो हलियो पाण सिंधी में चऊं हुनजो मुंहुं लही वियो हलियो त हीअ कहिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजो बाबा थो चए पोइ पर हाणे इन जो ॾिठो याकूब अली इस्लाम ते हिन मुंहुं लही वियो आहे वीचारे जो छॾियो हीणो थियो आहे सम्झो त पाण खे तफ़सील थो ॿुधाए ऐं ई तमामु सुठी सुठी ॻाल्हि आहे ॿुधाए थो कज़ालिक यश सबीक ऐं हीउ जेको तो ख़्वाबु ॾिठो आहे उनजी माना इहा आहे कज़ालिक माना अहिड़ीअ तरह ऐं अहिड़ी तरह कहिड़ी तरह कहिड़ी तरह माना जीअं तो ख़्वाबु ॾिठो आहे तीअं अलाह मु जीअं तो ख़्वाबु ॾिठो आहे उनजी माना ईअं आहे ईअं जीअं तो तो ॾिठो आहे उहो छा थींदो कज़ालिक यज तबीक रब कर हाणे इहो कोन चईंदो तोखे सजदो कंदा ईअं कंदा हूअ कंदा उहे सजदो कंदा वाकई पर उनजी माना ॿुधाई माना जेका उनजी माना जी लेवल मथे उहा कहिड़ी त यश तबीक तोखे अलाह ताला चूंडींदो उनजी माना जेका मानवियत वारी माना उहा उतां ई खां शुरू कई ॻाल्हि ईअं कोन त अहिड़ो वक़्तु ईंदो जो तोखे सजदो कंदो उहो थींदो उहा बराबरि आख़िर ऐं तौरात में वारी कान्हे तौरात में सजदी वारी ॻाल्हि हुते शुरू में थिए थी पर पोइ आख़िर में उन लिखण वारे खां विसरी वई हली पोइ अलाह ताला क़ुर क़ान में आख़िर में उहो सजदो कनि था त क़ुर में पधरी ॻाल्हि पर मतिलबु अहिड़ी तौर ते हुन में किथे किथे ॿुधाईंदो इनशा तव्हांखे त केतिरो फ़र्क़ु आहे त पंहिंजे क़ुर शरीफ़ में केतिरो क़ुर शरीफ़ ॻाल्हि पधियूं बाक़ाइदी सजदू था कनि पंहिंजो आख़िरी क़ुर जे में सूरत जे हिसे में पोइ जॾहिं पोइ अलाह ताला फरमायो त फलम दखलू अला यूसुफ आ वाह इलाही आहे وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبيه إلى العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا हाणे हिते इहा आयत जेका आहे आयो नवानवे नंबर आया अची वञे जो पंहिंजे सौ सौ नंबर आया ॿई ॿई हिन में अची वियूं हिन में ॻाल्हियूं त इहो सौ थोरा वारनि खां वीचारनि खां विसरी वियो अला अलाह थधे जे मोकिले आहे पोइ या त ॻाल्हि हुन में विझी आहे न उहा चऊं हीअ एतबार जहिड़ी ॻाल्हि आहे कोन का या हितां कढी था छॾियूं पोइ त ईअं तहरीफ़ जेका माना इहा आहे पोइ जेका तव्हांखे वणे ॻाल्हि उहा हुन में रखो वरी विझ विझी बि छॾियो पंहिंजे हथ सां वरी जेका तव्हांखे वणे न ॻाल्हि वारी कढी बि छॾियो त हिते हल मतिलबु त इन तौरात में ऐं क़ुर में इहो वॾो फ़र्क़ु तव्हां ॾिसो त केॾो थियो त उहो आख़िरि में हुन खां ॻाल्हि विसरी वई लिखण वारे खां जी विधी या विसरी वई या ॼाणी वाणी कढी छॾियईं त उहो सच करण वारी ॻाल्हि हुन में आख़िरि में न आहे तौरात में हिन में क़ुर में आहे फ़रमाईंदो कज़ायल तबीक तोखे ईअं चूंडींदो ऐं पंहिंजो रब खे या चूंडियो आहे तोखे या मतिलबु ॿई माना अरबी जो ग्रामर मूंखे एतिरो अचे त कोन थो पर माना हुनजी आहे त अहिड़ा फ़ैल आहिनि जंहिंजो फ्यूचर सां वास्तो आहे इस्तक़बाल सां बि ऐं गुज़री वञण सां बि पहिरें नमूने सां अरबी जो ग्रामर ईअं थो थिए कदार मिन तावील बिहादीस ऐं तोखे सेखारींदो तावील करणु माना हुनजो माना ॾियणु अहादीस अहादीस जूं ॿई माना आहिनि हिकिड़ी हादीस माना जेको ख़्वाबु थो ॾिठो ख़्वाबु ॾिसण जो ताबीर तोखे ॿुधाईंदो ॿियो इहो हदिसि जेके वाकियात थींदा यानी जेको जेको हलंदी पई थींदी पई जेका ॻाल्हि उनजी तोखे मानवियत सेखारींदो ॿुधाईंदो हिन ते माना छा आहे ऐं तोखे छा करणु घुरिजे मतिलबु त हू अहिड़ो ज़ी फॉम ऐं ज़ी छा चइबो आहे ज़की हूंदो ख़्यालु यानी तेज़ हूंदो सोच वीचार जो त अहिड़ियूं सिचुएशन थी वियो आहे मुल्क में थी वियो त मूंखे हीअं करणु खपे पोइ अलाह ताला हुनखे उहो सेखारींदो इहो जेको आहे सिखण जी ॻाल्हि ॿई ॿिन्ही माना में त मतिलबु त वाकियात जॾहिं थींदा त तूं उन्हनि उनखे मुंहुं ॾेई सघंदे तूं ई हूंदे ॿियो को माण्हू सोचे न सघंदो उहा ॻाल्हि उहा तोखे ईंदी त हर हिकु ज़माने में लीडरशिप जेका आहे मिले थी अहिड़े माण्हू जेको अलाह ताला मुक़ररु जंहिंखे करे पोइ उन जे हथां सुठा कमु थींदा पर जेकॾहिं को अहिड़ो मुंहिंजो उबतो सुबतो को माण्हू हथु अची वियो हुनखे खणी अॻियां कयूं त पोइ हू बिना मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़ींदो त हिन अलाह ताला रहमत करे थो मोकिले हज़रत यूस अल खे मिस्र में इहो तौरात में बि लफ़्ज़ु आहे तौरात में लफ़्ज़ु आहे त हीअ हीअ हयाती आहे हीउ जेको मुंहिंजो अचण हिते त मिस्र में तव्हांजो ॿाहिरनि खे थो चए ॾिसो केॾी सुहिणी ॻाल्हि रसोल्ला रसोल्लास साॻी ॻाल्हि कई जो चईं ला तसरी तसरी अलाइकुम कमु योम अॼु तव्हां ते का मयारु कोन्हे हज़त में यूस को यूस हिन तौरात में जेका ॻाल्हि आहे हज़रत यूस ॿाहिरनि खे चए थो त मरी ख़ैरु आहे हीउ मूंखे अलाह ताला जेको मोकिलियो तव्हां पंहिंजे दुश्मनी जे करे कोन्ह मोकिलियो पर अलाह ताला मूंखे पाण मोकिलियो जो पंहिंजो हयात कर हयाती जे लाइ जो माण्हुनि खे आऊं बचायां न त इहे सत साल जेके कैत जा हुआ उहे मुल्क में ॾुखार में माण्हू मरी पोइ इहो मतिलबु त हिन खे अलाह ताला यूसुफ़लाम खे रहमत करे मोकिलियो पोइ हिकिड़ो तमामु सुहिणो मुंहिंजो भाउ चाहिणो ॻाईंदो आहे या चवंदो आहे त थोरा थोरा लखनि जा लाया थो अलाह ताला खे चए थो त हीअं बि तो कयो पर पोइ त बि थोरा तुंहिंजा ऐं हीअं बि कयो थो त बि थोरा तुंहिंजा लखा लखनि जा लाया थो भला कंहिंजी आहे मूंखे ज़हन में हींअर कोन्हे हुनजो नालो जेको शाइरु आहे त चए हीअं तो कयो मुल्क ॿुधायो हीअं कई हीअं कई हीअं कई पर थोरा लखनि जा त हीअ लखनि जो थोरो हिकिड़े लिहाज़ खां हिकिड़ी लेवल ते सोचिजे जो यूसु अलाम जो हितां वञणु हुनखे तमकिनत ॾियणु मिस्र में ऐं तमकिनत जे करे हुनजो सॼे मिस्र जो जेको आहे सो मुस्लमान मोमिन थियणु इहो मुस्लमान मोमिन सूरत मोमिन में बि आहे त तव्हां वटि आयो यूस अलाम तव्हांखे इस्लाम ते आंदा ई पर शक में रहिजी वियो आहे इहा ॻाल्हि उते बि करे थो ऐं हिते हिन यूसुफ़ां इहा ॻाल्हि हिन ॻाल्हि हिन माण्हुनि खे जेके मायूं आहिनि यूसुफ अलाम वारियूं इन्हनि खे बुछड़ो न चवणु खपे हिननि जे इन्हनि जे मामले में लफ़्ज़ अदब जा इस्तेमालु करणु खपनि हज़रत अल इस्लाम जेका हुन नालो वठिजे इज़त सां वठिजे हिन खां बुछड़ी औरत हुई भई उहो बुछड़ी बुछड़ाई जी ॻाल्हि हुनखे अलाह ताला इहो विधो दिलि में त हिन सां नबी पाक सां केरु न इश्क़ कंदो त ईअं चवंदासीं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल सां इश्क़ था करियूं ई था करियूं था करियूं तव्हां इश्क़ था करियो हज़रत ज़ुलहख खे कोन्हे त यूसुफ़ जहिड़े माण्हू सां इश्क़ करे पोइ मतिलबु तूं हुन सां मुहबत करे पर पोइ हीउ जेको मज़ाज आहे उहो छिके थो वञे हलियो पोइ इहा सूरत साईं अमरोठी साहबु तमामु सुहिणे नमूने सां इहा ॻाल्हि कई आहे पंहिंजे प्रिर्थनामे में जेको हज़रत यूस अलाह ऐं ज़ुलहखा जो किसो आहे ऐं पंहिंजो ऐं इनशा अलाह पढ़ंदुसि तमामु sont क़िसो आयो सिंधीअ में मुंहिंजे वॾनि को वठी रखियो अञा मूंखां पढ़ियो कोन थो थिए पूरो पर पंहिंजो इन में उहा हज़रत मख पंहिंजो साईं ताज महमूद अमरोठी साहबु उहो चए थो त हीउ मजाज मुंहिंजो मुर्शिद मूंखे सम्झायो मुर्शिद साईं पंहिंजो हुयो भरचूंडी वारो साहिबु मोहम्मद सिद्दीक़ या छा नालो जो बुज़ुर्गनि जो उहो हुनजो साईं जो मुर्शिद हो मतिलबु त हीअ सभु सभई आहिनि सैद बि आहिनि हीअ आहिनि उहे आहिनि पर मुर्शिद जेको हुनजो थींदो आहे पोइ वरी उहो हुनखे मुर्शिद करे मञींदा आहिनि पंहिंजे अहिड़े नमूने सां पोइ हू साईं जो अमरवती जो ख़ुदि मिलनि हू मुर्शिद ऐं भरचूंडी साहब वारो जेको आहे सो वरी साईं पीर साईं पघार जेको आहे उन ज़माने जो हूंदो साईं हिज़बुल्ला शाह हो या कहिड़ो हुयो उन्हनि जो मुरीद हो त अहिड़े नमूने सां हिननि जो सिलसिला हलनि था हिकु ॿिए सां ईअं कोन हीउ गादी वारो आहे त पंहिंजो हुनजो मुरीद न थिए हुनजो इहे सिखनि था न कंहिंखां त उहे हुननि जा मुर्शिद था थियनि अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि ईअं ध्यान में रखिजे हाणे त कज़ाले कज़ालिक यश सभी कयो पाण चयोसि त तोखे अलाह ताला चूंडींदो या अलाह ताला चूंडियो आहे तोखे रबु अल अहादीस जो तोखे अहादीस जो इल्मु ॾींदो वाक्यनि जो या ख़्वाबनि जो ॿिन्ही जो इल्मु ॾींदो तिम नियामत हू अल ऐं तो ते क पूरी कंदो मुकमिल कंदो नेमत जो मुकमिल थियण माना तोखे नबूअत मिलणु इहो जेको आहे नबूअत हाणे ॾिसो न हीउ यारहों ॿारु आहे यारहों नंबर ॿारु आहे होॾां हू पंहिंजो रॉबेन रॉबेन जेको पहिरियों पुटु आहे उहो बि वेठो आहे होॾां जेको ॿियो नंबर जेको समाउन आहे उहो बि वेठो आहे होॾां लिवी जेको अठियों नंबर जंहिंमां पोइ हज़रत मूसा अल हारून थींदा आल इमरान थींदा उहो उहो बि वेठो आहे हूद अल जेको चोथों नंबर जेको आहे उहो बि वेठो आहे जंहिं मथां पोइ वरी हज़रत सलैमान ऐं हज़रत दाऊद अल थींदा इहे बि सभु वेठा आहिनि पर चए थो न तोखे अलाह चूंडींदो नेमत तो ते पूरी कंदो सुहान अलाह इहा ॻाल्हि हिते या कूड़ सां करे छॾी हज़रत रज़याकु कहिड़ी ख़बर ऐं जेको न हुई ग़ैब जी ख़बर न आहे फलान न आहे नाहे ईतां आहे ग़ैब इलमिलकु बि कहिड़ी ख़बर हुई जो चई तोखे चूंडींदो ख़्वाबु त अहिड़ो हो बसि एतिरो ई हो ऐं हुन मां हुनखे कीअं ख़बर पवंदी अलाह ताला हुनखे सम्झायो अलाह ताला हुनखे ॿुधायो हुन ज़ाहिरु कयो पधिरो कयो जेतिरो बि इल्मु हुनखे ॾिनई पोइ जेतिरो मतिलबु के ॻाल्हियूं अलाह ताला पाण वटि रखे थो मखफ़ी थो रखे जेके ॻाल्हियूं पधरूं थो करे त उहो पधिरो थो करे पोइ इन करे नबू नबीन अलाम जो चवण जे मुतलिक़ चवण त हुनखे इल्मु कोन हो उहो असां जहिड़ो हो असांजे भाउ वॾे जहिड़ो हो असांजे नंढे भाउ जहिड़ो हो हुनजो इल्मु अहिड़ो आहे जहिड़ो असांजो आहे इन ॻाल्हि खे छॾे ॾिजे तमामु बेहूदक ॻाल्हि आहे पंहिंजो नबीअनि खे जेको अलाह ताला इल्मु ॾिनो सो ॾिनो ऐं उन ते जेको तव्हां करण जी ज़रूरत न आहे खे वॾो इल्मु हो हिनखे कीअं खे ख़बर पई तोखे ई छू ॾींदो ऐं पोइ नेमत तो ते पूरी कंदो ऐं तुंहिंजे करे अचे थी जेका तव्हांखे सम्झ में ईंदी नेमत पूरी कंदो तुंहिंजे करे हाणे हिते हिन मां माना आयात निकिरे तुंहिंजे करे आल याक़ूब ते इन करे रॿा जेके आहिनि जेके आलिम आहिनि जेके तौरात जा उहे चवंदा हज़रत दाऊद अलाम खे हज़रत सलैमा खे जेका बादशाह मिली उहा हज़रत यूसुफ़लाम जे करे थी हज़रत इब्राहिम अल खे जेको मोकिलियईं पंहिंजो आहे पंहिंजो अशाक अली इस्लाम खे मोकिलियईं हज़रत हज़र याक़ूबलाम खे मोकिलियईं हज़रत यूसुफ़ अली इस्लाम जे करे थी पोइ मतिलबु इहे ॻाल्हियूं हिक ॿिए सां रेलिवेंट असांजा उलमा जेके चवनि था उहे फलाणी जेकी ॻाल्हि हीअ थी फलाणी जे करे अलाह ताला ईअं कयो त उहो जेको ईंदो हुओ सो ईअं थींदो पोइ इहे इहे ॻाल्हियूं हीअ रबा इहे कयो आहे या असांजा मुस्लमान आलिम जेके आहिनि उन्हनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची थी वञे बिल्कुलु फौरन फौरन सम्झ में ईंदी बराबरि इहो जेको हज़रत यूसुफ अली इस्लाम जे करे उनजे छा चइबो आहे जेके आहिनि उनखे झगड़े में पैदा कंदमि कहिड़ो लफ़्ज़ु आहे जेको मूंखे हुनजे सबब जे करे उनजे छा चइबो अलाए मूंखे यादि नथो अचे लफ़ जो उहो उन जे करे तोखे नेमत पूरी कंदो तुंहिंजे करे नेमत पूरी कंदो पंहिंजो आली विच में नयामत हूअ आल याक़ूब कमातम मिन क़बलो व इब्राहिम व इसाक़ यूब हाणे जीअं तुंहिंजे अॻियनि खे ते नेमत पूरी कयईं तहिड़े नमूने सां तुंहिंजे हाणे त हिन में तमामु घणियूं ॻाल्हियूं अची वियूं हलियूं हिकिड़ो त तुंहिंजे करे पोयनि ते बि जेको आहे इतमाम नेमत थींदी ईंदड़नि ते थींदी ऐं पंहिंजो जीअं तुंहिंजे वॾनि ते इतमाम नेमत थी त हुनजो मतिलबु लिंक जेको आहे तुंहिंजे इतमाम नेमत सां बि थिए थी मुहाबे जो कुझु मुहाबे चवंदो आहे लफ़्ज़ मूंखे हाणे कल्ह इहा वसी थो वञे तुंहिंजे मुहाबे हिन तुंहिंजे करे हाणे इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि से ॿाएताल वारा लफ़्ज़ विझी छॾिया मतिलबु त हाणे हिननि छिक तव्हां हाणे घणी कई आहे वसीलो फलाणे जे वसीले जे करे पोइ जे वसीलो छो हीअ अहिड़ो छो हीउ छो हू छो पोइ ईअं हाणे पोइ आलमा आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधाईंदा हाणे मुंहिंजे जित सां वरी ॻाल्हि ई कंदो त पोइ हाणे हू तव्हांखे छा ॿुधाईंदो हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे पोइ तव्हांजो मथो ख़राबु कंदो ऐं हू पाण मथो हुनजो ख़राबु हिन करे जेके आलमा आहिनि वाकई मूं कल्ह ॿुधी पियो त हिकिड़ो सुठी तकरीर वीचारो ओ ओकाड़ा जेको आहिनि पंहिंजा आलम अलहमिला अलदिल्ला सुम अल अहिड़ा पैदा थियनि ऐं हूअ त वञा पाकिस्तान में ओकाड़ो ॾिसां किथे आहे कहिड़े शहर में आहे मुल्तान जेको वेझो वेझो हूंदो तमामु सुठो हिकिड़ो तकरीर तमामु सुहिणी तकरीर कंदुसि ओकाड़े में हुनजो छा नालो अलाए वॉली अलाए छा पंहिंजो नालो मूंखां विसरी वियो उनजो ज़िक्र कयो आहे त कीअं जेके शिया आहिनि से क़ुर खे कोन था मञनि अलाह हुनजो दलील जेको ॻाल्हियूं चई त जॾहिं असाबनि खे नथा मञनि हदीस खे जॾहिं नथा मञनि पंहिंजो पंहिंजी पंहिंजी था ॻाल्हि कनि जॾहिं हीअ चवंदा मुकल ॻाल्हि पई कई अञा कवी पोइ ॿुधी अथऊं इहा ॻाल्हि त चए थो पंहिंजो उहो तहरीफ़ थी आहे क़ुर में जेसिताईं चओ था क़ुर में तहरीफ़ थी आहे हुन अलाह ताला चए थो न न न हल न ज़ल न ज़िक्र वई न लहू लहाफ़िज़ून पोइ जॾहिं ताईं हिनखे तहरीफ़ थियल किताबु सम्झो था त पोइ हिन ते तव्हांजो एतवार कीअं ईंदो तंहिं करे तव्हां ॾिसंदो जेके शीह आहिनि पोइ यार पंहिंजे हुन में शीअत में आहिनि पूरा पघार लॻा पिया यार पोइ इन खां थोरो अॻिते पोइ हिते थिया हटिया त बसि इंटेलेक्चुअल पाण खे छॾाए पोइ अथीस थी वेंदा हलिया वेंदा यहूदियुनि जो बि इहो असरु थियो जो जॾहिं हुननि खां छॾाइजी वई तौरा जी ॻाल्हि पोइ हीउ अथीस थी विया हलिया सेक्युलर्स थी विया हलिया ऐं सेक्युलरिज़म जेको पखेड़ियो आहे सॼी धरती ते इहो इहू जे उन्हनि आलमनि पखेड़ियो आहे जेके इस दीन खे छॾियऊं पंहिंजो दीन छॾियाऊं पोइ ॿी का ॻाल्हि हुनखे सुझी कोन ऐं हुनखे अलाह ताला इल्मु ॾिनो वॾी वॾो विज़डम ॾिनो आहे अञा ताईं बि जेके उहे तमामु अकल वारा इफ़ाम वारा माण्हू आहिनि पोइ हुन वरी पंहिंजो सिक्युलरिज़म जो बाबा अकवाला कोन्हे को तौरात बोरात हिनखे मञण जी ज़रूरत कोन्हे को को इंजील खे मञण क़ुर खे मञण जी ज़रूरत कोन्हे को पाण इहो इहो शीअन सां असांजे वरी ईअं थियो आहे त वरी पाण खे इंटेलेक्चुअल एॾा पाण खे मथे था सम्झनि की असीं त इंटेलेक्चुअल आहियूं ऐं पंहिंजो हीअ जेके वाहियात माण्हू सिंध पंहिंजो मुस्लमान सदाई पाण खे उहे इहे क़ुर था पढ़नि ऐं हीअं था निमाज़ूं था पढ़नि उबतियूं सुबतियूं इहे असांखे वणनि कोन असीं इंटेलेक्चुल असीं हिन खां ऐं हिननि जो वॾो मुर्शदि पंहिंजो हुयो न्याज़ लाइ छा अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो नालो हो तमामु हिकिड़ो वॾो हिन जो आलम वरी इंटेलेक्चुअल पोइ वरी हाणे सभु जेके तव्हां ॾिसंदो पंहिंजा जेके मोतबरनि जा वॾा वॾा जेके कम्युनिस्ट थी विया हुआ उहे बि सभई घणो करे ॾिसंदो त शीआ हुया ऐं पोइ इहे शिअ वारा छो जो इस्लाम खां माण्हुनि खे हटाइण था चाहींदुसि एक्चुअली हिते जा पाण वारा शिआ हू वरी जेके ईरानी शिआ जेके आहिनि उहे पंहिंजे हुन शीयत में तमामु घणो आहिनि पर क़ुर जो हिन त पंहिंजे साईं जेको ओकाड़ो वारो हुयो उन चयो त हीअ एतबार ई कोन्हे हिन ते हिन खे त क़ुर सचो आहे छो जो हीअ त ॻाल्हियूं चवंदा क़ुर में उहो कढी छॾियूं अथऊं जेके हुनखे अलाह साबित कनि हज़रत अलीअ खे या हुनजी विलायत साबित कनि या हुनजो दर्जो जेको आहे सो साबित कनि हुनखे ईअं थियो हिनखे ईअं थियो उहे जेके आहिनि हिन मां क़ुर मां कढी छॾींदा छॾियूं बाक़ी उबतो सुबतो हिकिड़ो क़ुर रखियो आहे उहो असांखे पढ़णो पर पोइ मूं बि इहा ॻाल्हि पई कई कल्ह ई अञा पर हिन साहिबु चए थो भला पोइ उहो क़ुर आणियो न जेको तव्हांजो चए थो पंहिंजो त हज़रत अली रज़ी अलाह ताला हिन वटि हो ऐं पोइ उहो जेको आहे खॼी वियो हलियो आसमान में वियो हलियो ऐं उहो जेको आहे ॿारहें इमाम वटि पियो आहे ऐं उहो जॾहिं ईंदो त उहो मोटी ईंदो तेसि ताईं जेको आहे सो मिड़ी की असांखे ॾिसणो आहे हीअ क़ुरान पर हिनखे मञिणो कोन्हे हलणो कोन्हे हीअ छा करण मतिलबु त क़ुर सां इहो हिननि कयो आहे ऐं ॾिसां पियो त वाक़ई हिन ॻाल्हि ॿियो जेका सभु बिल्कुलु सही थी लॻे मूंखे पर रब पाक हुननि खे हिदायत ॾिए हुननि खे मक़फ़त करे हुननि खे बख़्शे मूंखे को सार कोन्हे त अहिड़नि खे जनत में मोकिले या न मोकिले मूंखे त मोकिले पोइ हाणे पर आऊं छा कोन मुंहिंजी फलाणे अक़ीदे जे करे मूंखे मोकिलींदो जनत में न उहो हुनजो फज़ल थींदो ऐं पंहिंजो अदल सां कोन छुटिबो इहा ॻाल्हि इन करे तव्हांखे नफ़रत न करणु घुरिजे शीअनि सां पाण अलाह ताला हुनखे हिदायत करे पर शीअ जो हाल इहो आहे इहा वाक़ई इहा ॻाल्हि सही आहे अहिड़े आयात में वरी था पढ़ूं त कला लिखी यश त बि के तोखे चूंडींदो अलाह ताला भई अलख मिनथा वी ला आदीस तोखे हदीसनि जो वाकियुनि जो ख्वाबनि जो तवीर सेखारींदो रुॻो ख्वाबनि जो कोन हदीस माना छा थियणो आहे छा थींदो ऐं मतिलबु त you will have foresight जंहिंखे चइबो आहे थिंक टैंक यानी अॻे अॻे तूं सोचे जेकॾहिं माण्हू वटि वटि पंहिंजो पाणी जो सोचींदो त महिल पोइ हुन कपिड़ा ख़राबु थींदा हलिया पर जेके अॻु वटि सोचिबो बाबा हे मूंखे झंगल जे ख़्याल सां वञिणो आहे त पाणी जो करो पाण सां खणी वञिणो आहे भितर खणी वञिणो आहे हुते भितर कोन हूंदो पोइ कीअं माण्हू सफ़ा त इहो असां सिंधी में मज़ा चवंदा त वटि सही जेको आहे हुनखे सुझियो त हाणे उथार कीअं कंदुसि हाणे हाणे कीअं थींदो कमु हुते आहे का कान ॻाल्हि कनि हू कंडो हूंदो त लॻंदुसि पंहिंजो वरी ख़राबु थी वेंदो कमु सॼो त हाणे इहो इहे मतिलबु अॻुवाटि सोचणु त हीअं थियणो आहे उन सां ईअं कबो इहो जेको आज़त यूस की अल्ला ताला इहो इल्मो तवील अहादी माना इहे सभई अची वियूं हिन में भई हिते मूं नयामथू पूरी कंदो नबूअत पूरी कंदो पंहिंजो तो ऐं हाल याकूब ते तोसां हिकिड़ो वास्तो जो तुंहिंजे करे ईअं थींदो मतिलबु इहो माना इन मां ईअं कढी कढबी कमा आतम हा जीअं तुंहिंजमाम कयईं नेहमत जो तुंहिंजे पीअनि ॾाॾनि ते पोइ हिन मां इहा बि माना कॾहिं थी त हुननि खे तुंहिंजे करे मोहम्मद सलाहु जे करे हीअं थियो हीअं थियो पियो जेको असीं चऊं था इहो न त चाला थिए हा त उहो ईअं इहो मतिलबु त इहो आहे जेको हुनजे हक़ु फलाण फलाणे जे हक़ जे करे या फलाणे जे फलाणे लफ़्ज़ मूंखे यादि आयोसि ॾिसी वियो मिन क़बलो इब्राहिम ऐं इसाक़ इन रबिया अलीम हकीम हिते जो पंहिंजो नालो पंहिंजो वारो नालो छो विझंदो तुंहिंजा वॾा जेके हुआ मतिलबु पाण त आहे ई न बि पोइ इन करे अलमारी चवंदा हिते पाण पंहिंजो नालो पंहिंजो निठाई निवृत जे करे कोन विधो अथसि त जो तुंहिंजा बाबा जेके आहिनि इब्राहिम ऐं इसाक पाण वॾो आहे पर संस वरी ज़िक्र ईंदो जॾहिं क़ैद ख़ाने में हूंदो त हू चवंदो हज़रत यूस वारे सां चवंदो त मुंहिंजा जेके बाबा इब्राहिम इसाक ऐं याक़ूब उन जो ज़िक्र पर ॿिए हंधि वरी पोइ हज़रत ग़लती इस्माहिलाम जो ज़िक्र ईंदो क़ुर शरीफ़ में मतिलबु अहिड़े क़िस्म जो हाणे फ़रमाए थो लक़त कान फ़ी कसस हिम लकत कान फी यूसुफ़ इखवत यूसी हिते ई थी वियो आहे हुते आख़िर में कसस आख़िर सूरत आख़िर में उहो लकद कान फ़ी यूसुफ़ व इखवत ई यूसुफ़ संस भाइरनि जे जो जेको जी ॻाल्हि जेका आहे हुन में आयात लिसा हि करण वारनि खां माना हिन मां इहो नतीजो निकिरे थो त सुवाल पुछियो वियो हज़ूस आज़म खां त इहे कीअं आज़त यूसुफ़ सां पहुतो ऐं कीअं जेके बनी साहिल पहुता ऐं कीअं वरी पोइ आया पोइ छा थियो कीअं कीअं ॻाल्हि उहो पुछो स पुछण वारा हुआ जन पुछियो हिन मज़ा इहो साबित थिए थो त माण्हू पुछियो पुछरायो त हीअ जेकॾहिं न बि आहे त पोइ इहा ॻाल्हि असांखे ॿुधाईंदो जेकॾहिं न आहे त पोइ हूतियूं सुबतियूं ॻाल्हि ख़बरूं ॿुधाईंदो असांखे त हिन खे हिन में चई निशानियूं आहिनि पंहिंजे अलाह ताला सम्झायो त हीअ पुछण वारनि जे लाइ हिन में निशानी आहे निशानियूं आहिनि हाणे अॻिते थोरो था पढ़ूं जेकर कान फी इस इतालिन इसकालू हाणे वरी थोरो चए थो ॿिए ॿिए पासे ॿाहिरि चा था साज़िशूं कनि इसकालूसुफ़ू अहब इला अबीना मिना तूं ॿाहिरि जेके आहे पाण में पंहिंजे मुंहुं वेठा हुजनि चऊं असांजो पीउ जेको आहे सो वधीक थो पसंदि करे असांजे हिन भाउ खे भा असांजो ई भाउ यूसुफ ऐं हुनजो भाउ यूसुफ ऐं संस भाउ संस भाउ माना संस माए थो पीत माए थो ऐं पीए थो भाउ यानी ॿिनि ॿिनियामीन हले सां जेसिताईं पैदा थी चुको ॿिनि ॿिनयामीन खे भांए थो ऐं पंहिंजो यूसुफ खे भांए थो असांजो पीउ ऐं असांखे कोन थो भां हाणे सभु कोई ईअं भाईंदो आहे की मुंहिंजो पुटु रोज़ु पुछंदो आहे तूं कंहिंखे थो भाई टे पुट आहिनि हुनजे अलाह सही राम मूंखां रोज़ु पुछंदो आहे हाणे वॾो थी वियो आहे चओ टिन सालनि जो भोग कंदो आहे मूंसां चए तूं कंहिं खां थो भाई पर हुन सूरत पढ़ी कोन आई सूरत यूस एतिरी जो हुनखे सम्झ में ॻाल्हि ईंदी हुजे पर रोज़ु मूंखां पुछंदो आहे चवंदो आहे तूं कंहिंखे थो भाई मोस आऊं टिनी खे थो भां तुंहिंजो नालो रखियो आहे इन इब्राहिम अलीब हुन मुनीब इन इब्राहिम अल जे जे करे ऐं मुनीब तुंहिंजो मूं नालो रखियो आहे हल तुंहिंजो नालो मुनीब मुस्तफ़ा रखियो त मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु नाले ते तूं तोखे मां भां थो हुननि खे थो मुंहिंजा पुट त पोइ पुछंदो आहे मूंखां रोज़ पोइ भोग खां पुछंदो आहे ॿिया यार पुछंदा कोन्हनि तूं कंहिंखे थो भाई पर पोइ हीउ हिकु भोग आहे मूंसां हिन जा ॿाहिरि जेके आहिनि उहे चवंदा असां खां वधीक हुनखे थो बाहि इहा ॻाल्हि ई नेचुरल को माण्हुनि खे ख़्याल में अची थी वञे त इहा असांजो पीउ जेको आहे सो असां खो थो हले बाक़ी हिन फलाणे खे बाहि थो घणो पोइ वाकई हुनखे बाहि थिए कालू इन इज़ कालू ल यूसुफ़ अख़ू हब इला अबीना मिना व नाहन उस्बा ऐं असीं वॾा आहियूं ऐं हिकिड़ो गुर जथो आहियूं यानी खाटू पुटु आहियूं हींअर असीं पंहिंजो वञूं था पंहिंजो रिढूं बकरियूं चाहींदा हू हर बार कोन्ह खाईंदा हुआ हुननि जो जेको रिढूं ॿकरियूं जेके माल मता जेको हूंदो हुओ उहे चाढ़ंदा इहे ॼण रेढ जो नमूनो या छा अहिड़े नमूने जा हूंदा जो काए वेंदा पंहिंजा परे परे परे परे पोइ अहिड़े नमूने जो कंदा असीं वॾा आहियूं इन लिहाज़ खां ऐं हे मथुआरा आहियूं पंहिंजो <laughs> हीअ ॿार आहिनि ॿई ॼणा वरी हिनखे अलाह त हीअ यूसुफ असांजा पीउ जेको याक़ूब अल इस्लाम हीअ वरी हिनखे वधीक थो भाए इहा ॻाल्हि कीअं थी आहे इन अबाना लफ़ी दलाल मुबीन ऐं दलाल जो बि लफ़्ज़ु आयो आहे इहो बि वॾो प्रॉब्लमेटिक आहे पर असांजो पीउ जेको आहे सो वॾे चाहे हिन में साईं लिखियो आहे वॾी भुल पधरी में आहे भुल में आहे गुमराही जो दलाल जेको आहे गुमराह गुमराह हिन माना में कोन कंहिं साईं तर्जुमो वेरवार साहिबु तर्जुमो कोन कयो आहे गुमराह पर पोइ दलाल माण्हू खे सुझे थो पोइ वरी यार पाण वरी कारजंदो हुन ते चई तव्हां अहिड़ो लफ़्ज़ विझी छॾियो अदब वारो लफ़्ज़ जो हिन साईं वरी विधो भुल भुल भुल में आयो त भुल में आहे हिन करे इन ॻाल्हि ते छिक तव्हां घणी कंदा पंहिंजो ई हीअ त हिन तर्जुमो अहिड़ो छो कयो आहे हुन तर्जुमो अहिड़ो छो कयो आहे हू सूरत वधो आहे जी जेको आहे हुन में लफ़्ज़ हू यूसुफ जे पीउ जो अहिड़ो हू लफ़्ज़ छो विधा अथऊं पोइ मतिलबु इहा ॻाल्हि सही आहे हिकिड़ो अदब सां उहो ॻाल्हि लफ़्ज़ इस्तेमालु करणी इहा बि सुठी आहे पर पोइ हुननि जो ॾोह कोन्हे उहो त पोइ अलाह ताला जो ॾोह आहे जो लफ़्ज़ विझी छॾे इहो न विझे आहे भला त पोइ मतिलबु त ॿिया जेके नथा ईअं तर्जुमो कनि ॼाणी वाणी कोन था कनि या मतिलबु त उहो हिननि खे सम्झ में ॻाल्हि कोन्ह थी अचे छो मतिलबु त भई तव्हां हुनखे एतिरा छो था कयो रब पाक ते एतिरा कयो जंहिं विझी छॾियो आयो लफ़्ज़ पोइ उन जी माना जेका तव्हां कढो तव्हांजो जेको रूह उहा माना कढे थो हल उहा सुठी आहे त हुनजो अदब कजे पीउ जो पंहिंजो आहे हज़ति अलाम जो पंहिंजो इच्छा गुमराही में आहे गुमराह कोन मतिलबु गुमराही जेका शरई गुमराही थी थिए उहा न पर हीअ जेका सोच वीचारु आहे त त भई मूं हीअं कयो पर उहा ॻाल्हि सही कोन हुई त भुल आहे या मतिलबु जहिड़ी बि उन माना छा कढिजे कहिड़ी बि जेका बि कढे कजे त पोइ बि छिक ताली कनि उहो न पंहिंजो हीअ मुहबत आहे इश्क उहो सही आहे उहो हज़रत पंहिंजे रशीदीन रशीदी चयो ख़ासिन वारो बि ईअं थो चए ख़ासिन तव्हां वठे थो साईं जेको अहमद अज़ाज़ साहबु जेको आहे बुज़ुर्ग आहे मतिलबु त ब्रेलविन जो वॾो उहो आहे त पोइ पंहिंजे हिंदुस्तान में त अॻमेनि खां जेके गुज़री विया आहिनि पोइ ख़ासिन जेको आहे सो चए थो इहो इश्क आहे हुनजो मुहबत आहे हुनजे करे दलाल जेको आहे दल जेको रोज़ु इश्क आहे मुहबत आहे उनमें सही आहे मतिलबु उहा बि पर पोइ हुननि ते हरू हर भुलद कावड़ था करियो मतिलबु इहो को लाज़मी कोन्हे वेठा माण्हुनि खे ॾंडो कयूं सभु कंहिंखे तूं उहा माना कर जेका मूं कई आहे न त पोइ तोखे आऊं पादर थो हणा न त तोखे आऊं मारियां थो इहो हिकिड़ो तमामु ॾुखी ॻाल्हि पाण ई हिक ॿिए खे तकफ़ीरी भई हू हुनखे काफ़र फर्च हू हुनखे काफ़र फर्च हिन ॻाल्हि खां माण्हू पासो करे बसि ठीकु आहे भई तो माना कढी आहे सभु सुहिणी आहे असांखे वणे थी पर हाणे हू ॼनि लिखी छॾिया हाणे मरी विया हलिया वीचारा तर्जुमो करे छॾियो हाणे तई वराह हुन में लिखो हीअ छो माना कई उन छो माना कई हाणे जहिड़ो यादि थी सघे तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी ऐं सही करे छॾिया पर हू त वियो हलियो मरी हाणे छा कबो अलाह सीदा मुहम्मद नबीर ज़रियाती रबीलाल